Vidio sam lijepe knjige na ulazu, baš na švedskom jeziku. To je odraz, ako Bog da, današnja hudba i ovo što već govorimo uzastopno nije uzalud, znači još uvijek ima u hajra. Znači napravili smo milimetarski pomak i ako Bog da trebamo ova, ići naprijed. Danas smo kazali, draga braćo i poštovane sestre, da jedna imanska stvar, a to je post, je dobro prihvaćena od strane muslimana na odnosu drugi ibadeta. Pa ćemo naći da posti i ko zna i ko ne zna. Posti svijet jednostavno s jedne strane ovaj bereket koji je u Ramazanu, a s druge strane ljudi su normalno gladni imana, jer čovjek, to jeste njegova duša, ima potrebu da se hrani, kao što tijelo ima potrebu da se hrani. I vidjeli ste kako čovjek planja akšam, a u glavi, u mu samo šta je za iftar. Jer poslanik je Sratu nam kaže da vjernik ima postaž dvije radosti. Radost šta je za iftar, znači raduje se tom iftaru i radost da vidi Allaha tebareke wa ta'ala u džennetu. Tako da, znači u pogledu Ramazana možemo kazati da dobar dio, znači muslimanskog svijeta posti. A kazali smo da ima tu desetina drugih farzova koji se ili nikako ne razumiju ili se razumiju djelomično. A oni su isto tako utemeljeni od samih znači prioriteta imana ili temeljnih stvari imana kao što je naređivanje dobra, a odvraćanje od zla. I zbog toga kazali smo da muslimani moraju biti u dvije kategorije. Da moraju trošiti svoje vrijeme u pozivanju drugi u islam ili popravljanju drugi tamo gdje su ostupili malo od islama ili da budu vojnici na Allahovom putu. Vi vjerovate, posmatrate vijesti i gledate kako engleski parlament jednoglasno donosi odluku i to je vanredna sjednica i zato se ima vremena, valja tolke ministre sakupiti, da svi jednoglasno kažu slobodno udrite muslimane u Feluđi. I kažu, ne bojte se muslimane, nešto nekoliko mjeseci potret, To ćemo mi potaman za nekoliko sedmica. Pa nemojte dizati trašnu nećemo mi otezati, mi ćemo to na brzinu. E tako i muslimani, braćo, trebaju da budu jednoglasni u pogledu rada za Allahu te bareke ta'ala vjeru. Jer nas nevjernici kadrom mrze. Oni jednostavno kao što mi kadrom udišemo nosom jeli ovu havu od Allaha Đelešanuhu, a ne udišemo okom, okom gledamo, znači Allahovom odredbom mi dišemo plućima, a ne dišemo bubrezima. E isto tako Allahovom odredbom dok je god insan u drugom taboru nije sa muslimanima, on mrzi muslimane. To je samo nekada ona jeli, lažna kultura ili nekultura gdje se insan prekriva i zato je Allah Želešanu i nazvao nevjernicima. Kjafir, jer kjafir u arapskom čistom jeziku znači poljoprivrednik. Znači onaj čovjek što okrene zemlju pa stavi dole sjeme pa ponovo to zatrpa. E tako ovaj i on stalno želi da zatrpa istinu. Pa zbog toga je Allah dželle nazvao nevjernicima, oni koji hoće da zakopaju istinu. I zbog toga mi muslimani moramo shvatiti da mi ne govorimo protiv Dunjaluka, ne kažemo mi da muslima ne treba da ima fino auto, da ima finu kuću, da ima dobar novčanik. Svi mi nismo protiv toga, ali ne, jesmo protiv toga ako je to prioritet u životu. I ako se čovjek satre da bi do toga došao. Nego to treba da bude usput nešto. Ako nam Allah dadne dunjaluk i zato nije dozvoljeno u dovi da čovjek kaže Allahu Želešanu, gospodaru daj mi dunjaluk. Nego treba da kaže gospodaru daj mi dunjaluk ako je on dobar za mene i za moju vjeru. Jer ima ljudi koji kada bi postali bogati, odmah bi postali nevjerici, A ima ljudi koji kada bi osiromašili toliko, a bili bogati, da bi možda postali nevjerici. Pa jedna i druga krajnost nije poželjna. Vi znate onu priču onome pobožnom džanijskom golubu, koji je molio poslanika, ali salatu da, da moli Allaha Đelešanu, da mu Allah poveća i metak. Pa mu Allah dao punu dolinu koza i deva i ovaca i tome slično. Međutim, kad je on to, a stalno je bio džamijski golub. Znači, stalno bio u prvom safu, ko Albanci, ne daju prvom a nikome. Jel? Tako i treba. E, tako se i on borio. Međutim, kad se otvorio Dunjaluk, on ne samo da više nije u prvom safu, nego on odbija onoga ko dolazi da uzme zekat, kaže on, ja mislim da na mene nije obaveza zekat. Jer do te mjere odilazi u jednu krajnost. I zbog toga, znači, mi ne govorimo protiv Dunjaluka. Što meni kaže danas jedan brat, ovaj, kaže, vidim, govoriš protiv nove garderobe, a on je slučajno obuko, vjerovatno, pošto je petkom i najljepši čovjek obuče najljepše odijelo. Pa je mislio da ja njega ciljam, možda sam gledao u njega <laughs> slučajno, pa kaže, jes ti protiv mog kaputa, to jest, jesi ovaj, nešto kazao, nisam te dobro razumio, tako je rekao. Znači, nismo mi protiv dobrog kaputa, ali jesmo mi protiv 20 kaputa da, viš, u ormaru, a tebi ne trebaju nego dva kaputa. Aj kazat ćemo, nismo pobožni ko Omer, on je imao 19 zakrpa, kad je došao do ozbiljnih ključe od kuca, ali eto, nek imamo dva, tri kaputa, eto, živimo u nekakvom naprednom, modernom svijetu. Kamo sreće da je napredan i kamo sreće da je moderan. Čovjek koji priča sa čukom nije napredan, niti je moderan. To nikad niko nije pametan kazao. Da insan razgovara sa čukom i da mu je čuko kućni prijatelj. Zamislite to. Znači nije mu žena kućni prijatelj, nema žene. Nije mu babo kućni prijatelj, je s babom, on je babu strpao u hajam tamo nekakav u dom za stara, starce. Nije mu dijete prijatelje, nema djeteta, mora sebi hajvana naći. Hajvan sa hajvanom, šta ćeš? Kažu osovi sa osovima, čele sa čelama, koze sa kozama. Jel? Tako i hajvan sebi našao još jednog hajvana, pa sretno im bilo do džehennema. Zato, draga moja braćo, govorim, jer jučer kad smo govorili o, davetu, zaboravio sam, mogu sestre kazati, ti samo govoriš za muškarca, nikad nama ne kažeš šta mi trebamo raditi. Znači, isto tako, ova dava i poziv ili popravljanje muslimana odnosi se na svakog. Ja sam danas kazao na hudbi, ne mora da poziva u islam samo čovjek koji ima napisano da nije normalan. Da mu je doktor to potpisao i to pametan doktor. Ima i doktora danas koji nisu normalni. Jer doktor koji kaže da je duhan opasan, on smari pred bolesnikom, on nije normalan čovjek. On nije normalan čovjek jer svaki taj doktor zna da svako 13 sekundi na dunjaluku umre čovjek od duhana. I zato, ako se uspostavi da je čovjek umro od duhana, ne treba mu klanjati Ubio sam sebe. Ali ono postepeno, tuko se, tuko se, dok nije izdaho. Tako da ovaj davet, poziv u islam, ima više ovaj oblika. Nane trebaju da davete nenama, jer ne može mlada žena doći među nene pa im početi pametovati. Jer će nene kazat, a živa bila, ti ste počela da živiš, a nas je život prošao. Mi nosimo u najmanju ruku veliko iskustvo. Pa nena će okupiti nene, pa će im kazati žive bila nene, nama već viri smrtovanca iz džepa, došlo je mera smrti, evo ga ovdje negdje kruži, hajmo spominjati Allaha, nemojmo spominjati jel ko dobio socijalu, nije, ko je koga oženio, ko je koga prevario, od toga nemamo korist. Didović je sa didovima, pa će kazati, Če su oni naši slavni didovi, sabljo moji ljuti pradjedova, jel? Prije su ljudi samo sjedili i razgovarali kako islam unaprijediti. Kao što mi danas rasjedimo i razgovaramo kako unaprijediti svoj privatni život. Kako znači postati bogat, kako jednostavno uzjehati ovaj dunjaluk i biti na kormilu njega. To ne može čovjek i koga Allah iskuša sa pitajte bogate ljude. Mogu li oni fino zaspati? Ne mogu. I čak ni vjernici. Jer vjernika peče stalno, jel dao zekljat, jel očistio, jel zaboravio obaveze i tako dalje i tako dalje. Što znači ovaj dunjanuk ne smije da bude ljudima prioritet, nego prioritet, kažemo, treba da bude rad sa ljudima, pozivanje ljudi i borba za ovu vjeru. Mi smo kazali smo mi u poluteškoj kategoriji, nema ovdje teške kategorije, jer zna se gdje je Allah dao blagoslov u kojim dijelima svijeta i tu ima teška kategorija. Mi smo uglavnom u poluteškoj. E, ako smo već tu, onda se svi trebamo uključiti da pozivamo svak u svom domenu. Svak u svome domenu. Jer pogledajte ove jehovne svjedoke. I svi rade, svi pozivaju. Vidli ste ujutro ovdje ima katolička crkva, ova širka. Čim ti počneš da sehuriš i on lupa onaj pop. Kome, koga on zove? Neće njemu niko na sabah njihov doći. Nego on ovaj poziva, svi pozivaju. Svak poziva u nešto. Jer je čovjek stvoren da nešto obožava. I vidjeli ste, poštar stalno dijeli reklame, uvijek u nešto poziva. Uvijek u nekakvu igru i zabavu zato Allah Žešanu kaže inneme dunja la'ibun u alehu. Zaista je dunja igra i zabav. Zato vijenik mora to shvatiti. Kogod ide puno u igru i zabavu, kažemo neozbiljan čovjek. Šta ćeš ti u igrama tamo i zabavi? Na vaša se ne ide svaki dan. Odvedeš možda malo djeca da se poigraju, pošto oni, to je njima te boje i ti linge štiri i te tuhajke to je njima doživljaj, jer im mozak još nije sazrio. Čim sazrije mozak reći oni to je neozbiljno. To je opet za naše djecu. Zbog toga, znači, mi se, braćo, trebamo na tom polju puno zamarati. Znači, da jednostavno čovjek, kao što se ti interesuješ, da ti star bude na vrijeme, to jeste naše majke, naše žene, pa kontaju šta fali, nema salate, brže bolje u trgovinu, nema datula, nema soka, potrošio se sok, nema ovoga, znači da sve paše, da sve ima, tako čovjek se mora opteretiti, zbog čega ja nisam svog komšiju pozvao, zbog čega mu nisam dao knjigu, zbog čega nisam sa njim nazvao mu selam, ja ovdje vidim puno muslimana, ali niko nikome selam ne naziva. A to je prvi uslov da se muslimani zavoli. Jer poslanik Ali Salatu Islam kaže, hoćete li da vas uputim na ono što ako budete činili zavolit se. Nije rekao idite poginite na Allahovom putu. Nego kaže, efšu salame bejnekum. Nazivajte selam jedni među drugima. Jer taj selam, on toliko u blagoslov za sobom, da se to ne može nikako pričati. Zbog toga, draga braća, svaki poslanik je imao dvije faze. Jedna faza je bila da objašnjava ljudima i da im kaže Obožavajte Allaha, vi drugog Boga nemate. Svaki je to poslanik kazu. O narode moj, obožavajte Allaha, vi drugog Boga nemate. Znači, svi su poslanici pozivali u šta? U tevhid, u iman, u islam. To je bio jedan segment. A drugi segment je bio svaki poslanik je tražio sebi saradnike, tražio sebi pomagače da proširi svoju ideju. I zato imamo milion i razumski i, jeli, i tradicionalni dokaza. Isa sela salatu wasalam kaže ko će me pomoći Allaha rad. Pa se havarijuni okupili oko njega. Ko je pomogao poslanika ali salatu wasalam? Ko je pomogao Ibrahima ali salatu wasalam ako nije Luc. Njegov sinovi Ismail. Ko je pomogao ovaj ostale poslanike Musa ali salatu wasalam? ako nisu ljudi koji su bili oko njega. I na kraju su ga i sihrbazi ti, evo sad smo učili. Čim je Musa bacio, vidjeli su sihrbazi da je to nešto nadnaravno. Kažu, amen nabi rabbil alamin rabbi Musa o Harun. Vjerujemo gospodara svih svjetova, ne u faraona koji nije gospodar ni jednog svijeta. Iako kaže, ana rabbukumul ala, ja sam vaš gospodar, najveći. Mi vjerujemo gospodara Musaova i Harunova. Znači čak su ga i kasnije nakon toga, znači sihrbazi pomogli, prihvatili tevhid. I odmah kad su vidjeli istinu, kaže im faraon, e zbog ovoga ćete plat. Kakvo je to bez mog izuna mijenjanje vjere? Sad ću vam, kaže, ruke i noge unakrst krst osjeći. Kaže to što god uradi, što može sa mnom u svijetu. Mi molimo našeg gospodara da nam oprosti. Zbog ovoga gdje smo bili. Što znači, draga braće, svi moramo se uključiti u ovu, ćemo je, ofanzivu. Pozivanje, vađenje ljudi iz mraka. Jer nekada ti dođeš u svoju kuću ili tuđu, pa upališ svjetlo i odmah znaš kud je dalje put. E tako nekim ljudima treba upaliti svjetlo, nekim treba otključati vrata, neke treba uzeti za ruku, Znači, shodno u kakvom je halu čovjek. To je obaveza kao što je obaveza post. I oko toga nema spora. Kazao sam na početku, posti i ko zna i ko ne zna. Ovo je još veća obaveza. Jer ova obaveza, ova znači institucija postoji kada vlada blagostanje. Znači kada bi sutra bila švedska islamska država, mora biti organizacija koja se bavi posjećanjem na dobro, a odraćanjem od zla. Naređivanjem dobra, a odraćanjem od zla. Jer čovjek je po prirodi svojoj zaboravan. Čovjeka treba posjetiti nekoga Kur'anom, nekoga sultanom, znači nekoga lijepim savjetom, nekoga pendrekom, zavisi kakva mu je lobanja, koliko more svat, koliko ne može ili neće. Zbog toga, znači, svi muslimani moraju da se uključe svak na svom nivou da poziva u Allahu Tebareke taala I pokušajte braćo. Pa ćete vidjeti kako će Allah dželle dati bereket. Osjetit ćete kako manje problema u vašim kućama. Zaboraviš na svoje probleme. Jer se ti onda preokupiraš sa tuđim, problemima, ali onim pravim problemima. Šta ako čovjek umre bez imana? Šta ako čovjek, jer samo jedan život na ovom svijetu, i mi ćemo biti odgovorni za ljude koji su oko nas. Jer kazali smo da Allah dželle kaže mi nismo uništili ni jedan narod. Nismo znači uništili ni jedan narod dok je među njima bilo oni koji su dobročinitelji, koji su muslihini. A ako čovjek bude samo dobar za sebe, onda po jednoj predaji kad je došla naredba za kaznom, Allah Đelevala je rekao Meleku koji je zadužen bio za tu kaznu, počni od toga a prvo. Njemu Salih bilo ime. Jer Salih u prijevodu znači dobar, ali za sebe. Počni od njega prvog jer on nije obavio znači svoju zadaću na Dunjaluku. I zbog toga muslimani moraju shvatiti da su ovo imanske stvari. Da bez ovoga ne može iman da živi. I zato ako hoćete da oživite svoj iman, iste žibu lillahi, volir rasuli, da da'akum lima juhikum. Odazovite se Allahu njegovom poslaniku kada vas zovu u ono što će vam iman oživiti. Što će vam ponovo preporoditi ili roditi novi iman. Pa kažu mu fesiri to je džihad, to je dava, to je dobročinstvo roditeljima, to je svaki hajr. Šta gdje se god odazoveš u neki hajr dobar, vidjet ćeš nakon toga kako ti je nekako lijepo u tvojim prsima. I zbog toga, ako hoćemo da imamo taj emn taj iman, tu sigurnost na Dunjaluku, moramo se maksimalno znači pozabaviti ovom vazifom, a ovo sve drugo staviti u neki drugi, treći, peti, stoti plan. E kad to budemo radili, onda ćemo vidjeti da prvo na Dunjaluku ponos i vidjet ćemo rezultate, jer mi nismo vraćali Nuhom narod, pa da čekamo 950 godina ili 100 godina se zove jedan čovjek. Sad je znači ovaj islam je postao da bude interesantan. I znajte da na Dunjaluku svi sada pričaju islamu. To je nametnuta tema. Jedni pozitivno, jedni negativno. Što znači nametnuta je tema. Ti ne moraš ljudima pričati, e, halo, ima nešto interesantno, ima nešto aktuelno. Svi znaju da je to aktuelno. Ti sada treba samo da to što je aktuelno, da ljudima kažeš, e, to je to. Ja ne znam puno islam, ali evo ima fina knjiga. Ja ne znam puno, ali mogu se zapetljati, pa ti ne, ne biti jasno, evo ti pročitaj ovu knjigu, ovo nije Budala napisao, pročitaj ovu knjigu, evo ti Kur'an na prijevodu, evo ti kaseta, evo ti CD, bujrum kod mene, bujrum na muhabbet, pa ćete vidjeti uz Allahu pomoć velike rezultate. Ja sam znači vidio velike već ovaj preokrete kod mnoge braće, već se ljudi ovaj, i žene zanimaju kako, na koji način, znači svak na svom domenu svak na svome domenu. I osnova je znači da ovaj vi budete, ajde da kažemo, uslovno rečeno, pomagači moji na Allahovom putu. Jer ja ovdje u ovome gradu ne znam ove ljude, to je broj jedan, ne znam ovaj njihov jezik i ne može čovjek je ograničeno ovaj, znači kapaciteta, ne može se na sve ovaj fokusirati. Ali što ona ima bosanska jeli, izreka, vi ga dovedete do džamije, a neka, ga hođa izuje pred džamijom. Neka ga hođa izuje, znači pred džamijom. Jer kažu bio neki hafiz, pa je dozvolio da mu ljudi ovaj uđu u obuću džamiju. Pa došao drugi imam, kad je ovaj ošao, našao sav džemat u obući. I osnova je da se obuć klanja, samo što bi napravili nered. Jer vrijeme poslanika, ali sam nije bilo a svi su obući klanjali. Ali ovom je imamo čudno, sam malo se vaka promijenuo, jeli, tepis i tako dalje, vidi ljudi fino klanjaju, ali svi opancima. Pa on nazove ovoga, hođe, veli, pa živ bio, pa šta si ti radio s tim ljudima, se svi obući u džami. Veli, ja sam i dovod do džamije i dobio sam otkaz, jer sam morao ići za drugim obavezama, ti ni sad izuj, sad ti je lako početi od prvog safa pa nadalje, jel, ti poizuvaj, ni ja sam i dovo do džamije. I vallahi, meni bi bila čast da mi neko dođe i kaže ja sam došao do džamije, ali hoće da me hođa izvi. Ja bi ga izuo i to sa poštenjem, jeli, i sa ponosom. Ne bi mi to bilo nikakvo poniženje. Jer bolesniku moraš prići polako, lijepo, lijepom riječu, na kaškicu mu dati. Jer ako mu šlavu gurneš, on se uguši. Ne može podnijeti. I vidjeli ste kad liječe oni kako ovaj, tople riječi. Čovjek ima raka, on njemu kažemo, ti za osam dana izaći. Izaći na onaj svijet, a nikako na ovaj više. Tako, znači, to je ta pedagogija koja treba da bude i kod nas muslimana u islamu. I onda ćemo za Allahu pomoć vidjeti Pa evo ide vikend, ja sad čekam da svakako Bog da uradi nešto. Jer islam koji bude samo vraćao u teoriji, koji, koji bude samo teologija kao što je bio do sada, neće puno vidjeti hajra. I zbog toga su mladi muslimani prije 65. godine sjeli u Sarajevu i rekli hajmo malo ovu teologiju pretvoriti u praksu. Pa su počeli neke halke, počeli se družiti. Da probude svijest kod muslimana, bošnjaka, da oni nisu Srbi niti Hrvati. Nego da su oni muslimani, da u tome treba tražiti ponosti i čast. To je bio njihov domet. Mi smo sad, alhamdulillah, na većem nivou, jer zato imamo više knjiga, imamo, promijenilo se nabolje, jer meni priča čovjek koji je bio jedan od šehova našeg Rahmetli Alije, koji je došao u pet godina studira u Sarajevo, kaže u Begovoj džani smo najmlađi na džumi bili ja i Alija. Bilo je dva safa nekih didova, a znate kolika je Begova džamija ogromna, kaže, a ja smo Alija nekad nađi mjesta u drugom safu, a nekad bi sami bili u trećem safu. To je bio potencijal Sarajeva i Begove džamije koja je jel, ovaj napravljena, ako Bog da od halal para i od pobožnih ljudi, od samog Bega koji je, kažu, nikada nije kindijske sunnete propustio. Kad je napravio džamiju, ponudio je ako ima neko da nije klanio i kindijske sunnete da otvori džamiju. Jer i kindijske sunnete se mogu nekad ostaviti, pa ljudi kad kažu da se mogu ostaviti, onda uvijek ostavi. Kod nas je tako. Samo napomenu da nije strogi fars, gotovo je. Evo ja za kape već osam noći ubjeđivam, samo ovi koji su shvatili šta je kapa, oni su stavili kape na glavu. Takav je islam, šta ćete, ali ako Bog da, mislim da ćemo i to ako Bog da jednog dana riješiti. Pa je on na kraju vidio nema niko, svi nisu, niko se ne javlja, niko nije spreman da kaže ja stalno klanjam sunnete i kindijske, kaže ja nikad nisam propustio i kindijske sunnete. Znači takav je hal bio, a pogledajte danas, Danas nema fakulteta u Sarajevu da nema na desetine mladića koji svaki nama stanjaju. I kaže jedan brat koji je završio ekonomski fakultet, kaže nikad nisam lagunđi prvi mogao selam nazvat. Ali brat je završio sve sa desetkama. Kaže kad god me vidi eselamu alaikum abdurrahmane. Pazi, lagunđija koji veliko je pitanje, jel je pitao, ovaj jesi ti kod Berbera negdje bio, jel nisi, Berberi po Sarajevu kažu da ne znaju da si ti dolazio kod njih. Znači, veliko je pitanje je li musliman ili nije musliman. Veća je mogućnost da nije nego da jest. Allah ne posudi. Znači, on kad vidi toga momka koji se drži vjere i koji u praksi sprovodi svoj islam i pokazuje s ovoga dunjalu kada nije zaostao nimalo, kažemo, assalamu alaikum abdurrahman. Znači, da nije to zaslužio, ne bi mu takav ohol ministar i jeli, šeitan koji po zemlji hoda nazivao selam. E zbog toga, draga braćo, trebamo da se trudimo, da budemo primjer i da pozivamo u taj hajr druge ljude koji se oko nas nalaze. I zato imamo ponos. Nekada ćemo naići na neke neugodnosti. Vi ste vakvi, vi ste nakvi, vas zovu onako i onako. Ništa novo. Kaži, evo znači ja tebi pet imena koji su nadli poslaniku ali salatu nam. Pa ti meni nisi rekao ne sam lažov, ne sam lopov, možda si me nazvao nekim imenom tamo stranim koje i nije jasno šta je, ali ja sam musliman, to mi je jasno. Ovaj, poslaniku su vikali da je lopov, da je sihrbaz, da je lažov, da je pjesnik, vračar i tako dalje, i tako dalje. Da je lud. Zamislite vi čovjeku kome kažeš da je lud, ko će od ludaka nešto primiti? Jel? Ali opet su ona nena kad je on njoj pomogao i donio onaj teret dok će, kaže sinko, čuvaj se Mohameda. Nemoj, samo da te Mohamed preveri. Ima opasnu šprijehu što mi kažem, priču Kaže, neno, ja sam Muhammed. Kaže, la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Pala sva propaganda nenina u, provaliju. Što znači inama kad kažu ovako i onako, mi samo dobrim djelom. Idfa abilleti hiya ahsan. Fa ledi alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Na zlo uzvrati dobrim, pa ćeš vidjeti da onaj ko ti je bio, pris, ko ti je bio pravi neprijatelj, da će ti prisni prijatelj postati. Kad će to biti? وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا To ne mogu osim oni koji su obskrvljeni sa velikim saborom. Znači, moraš se strpiti. Poslanik, ali salatu wasalam, židov svako jutro ne džasa trpći. Nema jedno jutro židova. Kaže, vjerovatno se razbolio. Šta je sa tobom, veli domaćine? Komšija? Kako si? Evo kaže bolestan. Znači, toliko čovjek mora ima snagu. Znači, da ostaviš svoga partnera, komšiju, radnog kolegu, ovoga, onoga bez teksta. Da on vidi da se sa tebom nešto posebno dešava, da imaš neku posebnu vezu. I da ga to zaplijeni i da kao što onome momku što smo govorili danas, što je bio sebe da 40 Amerikanaca primi islam, Kaže, znali su mu kucat na vrata, čovjek spava u ponoći, on sa njima preko dana pričao i on je odjednom razmislio o tome i u ponoći ga bude veli, kasno je do sabaha čekat da mi islam primimo. Nego šta trebamo govori kako se izgovara šehadat, ponavljamo se idemo kupat i da budemo muslimani. E, zato, draga braćo, veliki je Zato kaže poslanik ali Slatu islam, ali radi Allahu anhu, leu jehdi Allahu bike, ređunan vahiden, hajru leke min humorin ni'am kaže da uputi Allah Đelešanu tvojim sebebom jednog čovjeka bolje ti od crvenih deva. To u prevodu znači najnoviji Volvo danas što priča. A u drugom rivajac kaže poslanik alaih salatu da u jehdi Allahu bike ređunan wahidan hajru leke mine dunja wa Bolje ti od Dunjalu kada uputi Allah tvojim sebebom jednog čovjeka. Bolje ti od svega dunjaluka i što ima na njemu. Jer taj jedan čovjek, to je tvoj kapital na Dunjaluku. On znači klanja, posti i badeti, sve ti imaš udjela u tome. Znači to je tvoja trajna sadaka koju ostavljaš na Dunjaluku. I zato to samo budala ne mre shvatiti. I zato kaže Isa Salam je liječio od gubavosti, proživljavao ovaj, od zemlje napravio pticu, samo budalu nije mogao izliječiti. I zato poslanici budalama nisu ni slati. Budale nemaju obaveze da slijede poslanike. Ali pametan čovjek, kazali smo, ko ima napisano da je pametan, znači ima obavezu da se pokori u ovome farzu, a to je da naređiva dobro, a odvraća o zlo. Toliko nas Allah nagradi. Dajte hođi malo vode, valjda je zaslužio jednu čašu.